Jina langu naitwa John K. Uh, ni mzaliwa wa Burundi. Um, niliishi Burundi for two years and then after two years tukahamia Tanzania. Niliishi Kigoma karibia miaka kumi na kumi mbili kumi na moja and then tuka tukaenda Australia. Nilipofika Australia nilisoma Kiingereza kama wengine, kwa sababu nilikuwa sijui chochote, nilikuwa sijui English at all. And then after that nikaingia high school nilipomaliza high school I had some friends ambao um, tulikuwa karibu sana, tukaanza mambo ya sanaa, tukaanza kufanya kazi za music, tukaanza kufanya kazi za theater work. Tulikuwa tuna tunaandaa plays afu tunaenda tunacheza tuna in front of people kama let's say there's a, there's a party there's sherehe mtu ana, anaoa tulikuwa tunaenda tuna perform na watu walikuwa wanapenda sana afu baada ya hapo nikaona mm, kwa sababu watu wanapenda hizi kazi, let's record it into a video. Ndo tukawafanyia movie ya kwanza ilikuwa naitwa uh, Last Years. Last Years ilikuwa ni movie ya kwanza kabisa na watu waliipenda sana na walishtuka kwa sababu tayari walikuwa wanatuona tuna, tuna, tunafanya maigizo huku na huku, lakini tukawa hatujafika kwa ile level ya kusema tumefanya movie So tulipoimaliza na tulipata nguvu from washabiki kwa sababu wameipenda sana then tukaandika the second movie ambayo ilikuwa inaitwa Nothing is Impossible. Sasa hiyo Nothing is Impossible ilikuwa ni movie nzuri sana ambao ina mafundisho mengi sana kuhusu watu ambao hawapendi kusoma, hawaoni future yao iko wapi, vitu kama hivyo. Na Australia imependwa sana mpaka tumeuza copies karibia 500 na that was like our second movie, so kuuza copies 500 it was a big deal kwetu kwa sababu we, watu wengi hawakutegemea kama tunaweza tukafanya kazi nzuri kama hiyo and then baada ya hapo tukaendelea kupambana na maisha tukaendelea tukaendelea mpaka tunafikia um, level ya kufanya movie kama Cops na mpaka sasa hivi tunaendelea kupambana tunaendelea kufanya kazi tofauti um, kwanza from before tumeanza kazi zetu nilikuwa nampenda sana marehemu kanumba na ndio mtu ambao nikimwangalia nasema he's perfect, yani kwa kila kitu, kuandika filamu, kuigiza, kuproduce, yani he was, he was my inspiration niweze kusema na sidhani kwamba kuna msanii ambaye amenifanya nihamia hapa Tanzania. Hapana, ya hapana. Tanzania mi naona kama ni nyumbani, Burundi ni nyumbani, East Africa ni kama nyumbani. Kopsenemi na vitu vingi sana, lakini original, originality ya Kopsenemi ni from my friend ambao anaishi um, Kigoma alikuwa mamake alikuwa anaumwa afu hakuniambia kama an, anaumwa then baadaye when things were getting very worse ndo akaniambia mamangu anaumwa nikamuuliza kwa nini hujaniambia yeye akasema sikutaka kukusumbua kwa sababu tayari umeshanisaidia mara nyingi yani naona kwamba nakusumbua sana nikamwambia mimi kama nina kitu cha kukusaidia nakusaidia usisite kuniambia lakini kama sina nitakwambia, lakini sio unasubiri una, kuniambia and then mambo yanakuwa worst, kwa sababu unaweza ukakuta unampoteza mtu when you had someone ambaye anaweza kukusaidia. So from there nikaanza kujiuliza hichi kitu ikitokea Australia itakuwaje kwa mtu ambaye anaishi Australia, kwa sababu Australia watu wengi wana hela, wana maisha mazuri, lakini ile roho ya kusema nimsaidie rafiki yangu, nimsaidie, sio sana, ipo lakini sio sana, so nikaona acha niandike something to do with that yeah alafu baadaye nikaona hii ni entertainment acha niingize mambo mengine ambao ili movie iwe, iwe nzuri watu waenjoy sana yeah Cops Enemy siwezi kusema budget ambao kila kitu kimeendana kwa sababu in the beginning tuliset kwanza milioni mia tukasema hii budget itatosha and then Van vika alipofika Australia na immigration ilipoingilia budget ikapitiliza kabisa and then tukafikia mia hamsini milioni and then baadaye the more tunapambana na kazi yetu unajua ukifanya kazi kubwa hata shetani hakai mbali kabisa yani anakuwa na kuingilia na kuingilia kuna mambo mengi ambayo yameingilia tukapata challenge nyingi sana tukaona milioni mia mbili zinakaribia then just before hatujamaliza final, final rough tukaona mm, kuna vitu ambavyo havijakaa sawa nika, nikasema tusiharakishe kutoa movie acha tuwache watu wa ambao wameshiriki kwenye movie waone tulipofikia, lakini sisi tuendelee kuifanyia kazi. Ndio maana baadaye tukamalizana na sini za Wema na Anti, you know, then movie basi ilipokamilika tukaona tumeshapita milioni mia mbili and then baadaye nikaangalia sauti ya movie nikaona mm, kuna kitu ambacho sauti sio nzuri sana nika, nika, nika, niliita waigizaji kama wote nikawambia tunafanya ADR in a studio ili sauti zitoke vizuri, watu wa enjoy movie. Hiyo ikachukua miezi sita. Hiyo miezi sita tukalipia studio budget, yani ikakaribia milioni 200 plus, so then baadaye mambo mengine yakaingilia, so mpaka sasa hivi siwezi kuambia exactly the number, lakini ni katikati ya milioni 200 na 300, lakini haijafika 300, lakini ni katikati. Yeah. Amvika nimeongea naye kupitia um, a, a manager ambao ananisaidia na kazi zangu huko Nigeria. Nimemwambia natafuta Van Vika, naomba umtafute afu unitumie namba yake. So alimtafuta akampata, akanitumia namba yake, nikampigia Van Vika nikamwambia naitwa John Kai, nikamwambia this is movie zangu ndo hizi, naomba uende kaziangalie, afu naomba tufanye kazi akazipitia, baadaye akanipigia simu akasema muvi zako ni nzuri sana, nimezipenda. Na kuna muvi ambayo nilikuwa nimefanya ilikuwa on Iroko TV na tayari alikuwa ameshaiona, akasema muvi zako ni nzuri, kazi tutafanya. Alafu baadaye nikamtumia script, nikamwambia kwanza angalia script, alafu tutaongea baadaye kuhusu mambo mengine. Alikagua script sijui siku mbili siku tatu, then baadaye akanipigia simu akasema script ni kali sana, nimeipenda, nitakuja tutafanya kazi. Hapo hapo akashuti video, alishuti video anaongea, anasema John K, nimependa script yako movie itakuwa nzuri, nitakuja Australia tuifanye. Akaipost kwenye Instagram yake, basi kila mtu akajua tunaanza kazi. Uh, haikuwa ngumu sana kwa sababu um, nilikuwa na connection hapa Tanzania, nilikuwa nisha nilikuwa na connection hapa Tanzania. I think nilikuwa nishafanya ile movie na, na, na Duma ya mkono mtupu, nilikuwa nimeshawahi kuingia Tanzania, sikumbuki vizuri. Yes, then nilikuwa naongea na manager wa, wa Wema ambao ni nema Ndepanya niliongea ni, naye nikamwambia naomba usimamie hizi clips za Tanzania kwa sababu mimi siwezi kufika Tanzania sasa hivi na mambo mengi ya kufanya hapa. Um, yeye akasimamia akaongea aka na Wema akaongea na anti na Stanley Msungu wakafanya kazi wakakamilisha, walitumia kila kitu basi. Uh, ah, Cops Enemy, changamoto za Cops Enemy um, zilikuwa nyingi, zilikuwa nyingi sana. Australia ni nchi ya amani, lakini it's, immigration is very very tough. The time nilikuwa namleta Van Vika, nakumbuka nime, nime, there's one time when nilinunua ticket mbili kwa sababu ya kwanza wali, wa, wali, wali, hawakumpa visa on time kabidi ninunue nyingine nunua the second one um, kuli, kuna kitu kitokea hakuweza kufika nikanunua tiketi ya tatu ambayo ndo amekuja so nilikuwa na spend hela but at the same time the budget ya film nilikuwa nachukua kwenye budget ya film so kuna vitu ambavyo nitaka kufanya kwenye movie ambao sijawe, sijaweza kufanya kwa sababu budget ilikuwa inaenda huku na huku ona so and the other the other issue ambayo nimepitia, kuna msanii hapa Tanzania, sitataja jina lake kwa sababu sitaki hayo mambo. Kuna msanii hapa Tanzania nilikuwa nimeongea naye mwanzoni, nikamwambia nataka tufanye kazi pamoja. So nilipomleta Van Vika Australia, nikaona bajeti yake imepitiliza milioni 30 nikaona mm, hapa nikileta mtu mwingine from Tanzania itakuwa hivyo hivyo. So nikaona hapa, kwa sababu immigration inasumbua sana, tiketi za ndege zinasumbua kidogo Najua ukimleta mtu mkubwa huwezi kumkalisha sehemu yoyote, lazima umwandalie sehemu nzuri hivyo. So nikaona huu mtu sitaweza kufanya kazi naye, sitaweza kumleta huku, bora nitafute namna tufanyie huko huko aliko, alafu tuzilete huku. So ikawa imeleta shida kidogo, lakini nikasema ndo ilivyo, kwa sababu sitaweza kujiua kwa sababu ya hii kazi. hacha nifanye na what I can do, vingine nitafanya baadaye.